Liqua organica hidrogen portanto. Energio el vento cae suno estas prescau sen lime disponebla, sed gi dependas de la vetero cae de la diurna ritmo, cio conducas al fortai fluctuoi ce la provisado per electra curento. La solvo de la problemo estas grand quanta conservado de energio, mult promessa energi conservilo, por tio, estas la substanzo lo o ho zo. Por savi nian climaton, necessas resigni pli cae pli, pri la productado de energio, el fossiliae fontoi, cae anstatautio tio, producti gin el renovigeblai fontoi. Tamen, Por disponigi alla consumantoi stabilan provisadon per electra curento, necessas conservi la energion en tauga formo. Plei bona por tio estas la productado de hidrogeno per electroliso, sed necessas trovi taugan formon de la conservado de hidrogeno por povi facile transporti gin de la loco de productado al loco de consumo la problema non estas solvebla per substanzo cun la nomo lo ohozo qui o signifas liqua organica hidrogen portanto cetiu conservilo hidrogeno estas chemie chemia ligata helpe de catalisilo al portanta liquajo qui igas gin facile manipulebla en tiu ligita formo La hidrogeno estas same kiel diesel fuelo transportebla kaj konservebla sub media temperaturo kaj premo. Se oni bezonas hidrogenon por la denova produktado de elektra kurento, tiam la hidrogeno estas malligebla el la oho portanta likvajo helpe de katalizilo tiu liquajo do ciam de nove povas alpreni hidrogenon, cae de nove fordoni gin. La portanta substanzo estas disponebla je grandai quantoi, gi estas medicon vena, cae malmulte costa, cio signife malaltigas la costoin de la energi conservado. La etso de la lo oho portanto, recerpeble conservi hidrogenon, estas iam suffice longe conata, cae ancau la aliai consisteroi de tiu iuna technologio estas nenio nova. Sed nun germana is plibonigis pli bonigis tiuin consisteroin, cae cunigis ilin al nova technologio. Conservuioi, por lo ohozo zoli quajo, estas construeblai, ie lau besona grandezzo ili estas crome tia securae, che ili povus stari principe cie, cae eblas sen probleme transporti la liquajon en camionoi, trainoi au shipoi, iendo en infrastructuroi ciui iam estas disponeblai. Per tio, renovigeblai energioi povas farigi monscale comercebla producto. Cai tio ja necessos, char se renovigeblai energioi estu favor costai, tiam necessas producti cae commerci ilin mondscale. Tiel exemple eblos importi malmulte costan energion el vento, el Patagonio, au energio el sun radiado el Arabio. Compare al paterioi, la lo oho portanta conservilo, havas plurain avantagioin. Rilate alla conservota energi quanto, ce batterioi, la costoi duobligas por la duobla quanto. Dum la costoi por conservado de grandai quantoi da energio, per lo oho por tanta conservilo, esta signife pli favorai. Tiel exemple, por la conservado de du megawatt horoi da energio, estas besonatai mil litroi da lo oho portanto, kiwi costas por la unua aceto, exemple tri mil euroin, ca kiwi poste estos reuseblai mult cent foie. Por baterioi necessas hodiau el spesi por la sama quanto da energio pli ol unu miliona da euroi. Ien bona causa por optimismo, rilate alla solvo, de la tutmonda energi problemo.